Maria Anna Stubenberg esti german austra componistino nascita en la urbo Graz, quiu passigis la plei grandam parton de sia infanaggio cae iunezzo en Pets, Hungario. Tie si estis pli zorge educita en privata instituto, quie cutimi studis la filinoi de la hungara aristocrataro. Prioritate, Maria Anna ricevis educum priartoi lingvoi cae sportoi. Si lernis facile, cae fervore occupigis cae interesigis pri cio. Si aciris grandan lertetson en danzo, gimnastico cae raidado ec de sia infanaggio. Shainas che Maria Anna ricevis neniun musican instruon preter la duca cadro de la institucio, sed versaine el lerneio si estis trainita de capabla musica instruisto, montrante iam maloftan naturan talenton por musico. Tia denasca capablo baldau superis ainan instruon. Si estis dotita per bonega memoro qui permesis al salgi tu i ludi la plei malfacile in componajo in citio cune al sia granda talento por improvisado quion un gilas iscuri libere estigi tiuin in musica in creajo in qui baldau igin bon conata nomo en musica i rondoi Si ai componajoi basillas sur popularai hungarai cae ciganai canto textoi cae sur textoi de diversai austrai cae germanai poetoi cae verkistoi. Crom la unuae neprecitei vergoi, Sia productado amplexas pli ol sen sed de componajoin por piano, vocho, caisitro ili inclusivas ciu in genroin de vocia cae instrumenta musico. Plei multai el siai componajoi estis publicigitai fare de conatai eldonistoi pos 1840, cae plei parto el ili estis publicigitai plurfoie. Ili estis presentitai publice cae regisoritai fare di Josef Franz Wagner, Edward Wagner cae Anton Friedrich. Criticistoi atestis pri la malofta musica talento la extraordinara fantasio, la excepta originalezzo cae la ricezzo de melodioi de sciei salonai pezzoi. En ili superregas naziei nuanzoi, kiel polcoi, mazurcoi, carei chardas. Ili memorigas la originalain musicoin auditain de hungarei ciganoi. La provoi truditei iunage en la emozia vivo de Maria Ana pro la morto de sciai du edzoi malmoligis sian caracteron tiu forta traito ofte ecaperas en sia musico. Criticistoi el starigis plurain componajoin de Mariana Stubenberg, speciali pro gia vigla sinteno cae energia interpretado. En ili estas brilla sento combinita cum gemo, quiu igas melancolia cae ravas la auscultantoin. Si ricevis grandain premioin, damo de la Stella cruzo, damo de la Elisabetta Ordeno cae Ordeno de l'Ecclesio cae la Papo. En ocasa poemo adresita al Maria Ana, oni exias pri sia activa cento de caritato si estis sen lasa vonfaranto cae subtenanto de humanitarei aferoi. Malgrau si aproximetso a la homoi, Maria Anna Stubenberg aperas en la necrologo cael representanto de la novelaro, cael patrono de artistoi cae scientae agadoi, cae kiel bon faranto de la sozie malfavoratai. Considerante la vercaron de Maria Anna Stubenberg, oni devus demandi cae lasi alertai musicistoi respondi Ciu estas bedaurinde che sine plu disvolvi sia in doton, sed simple lasis ilin vivere vagi qui el mirindan naturam talenton